Wah, mbak kancil lah isini-sini ya. Nah, ya apa? Wong bobo gak jas kelompioran. Watik bobo mal bumel buoma. Lu ngono lah isini-sini aku. Karpu lu nguwai. Ngurak disugu-sugu idewe. Telusuan yang buri-buri. Wah, sepet. Ah, iki lak ninggal aku niki ya apa karepmu ngene? Gak ditinggal maneh kono cil, cil, aku isin. Lah isin iku lho apa? Lah ya kon bubu kok mlebu-mlebu omah lho karepmu lho ya apa kon iki. Nah, mlebu-mlebu wong nang kanca dhewe lah gak apa-apa kok niku. Gak apa-apa, ndelok jasmu iki lho. Jas apa? Oh. Ya apa rek? Wong jas glombyoran ngono digawa mlebu-mlebu. Lah anane anane gawe jas glombyoran soal aku gak atik sepatu, gak oleh sepatuan. Oh, kono apa? Lah apa kon mlebu omah? aku nu sakjane ndelok markuat digawe isin aku. Kok iso isin lho. Kok niku ndelok jajane gak pokro belewas. Gak pokrone ya apa? Delok ana mburi ku tak delok jajan niku limang piring iku isine lek cembel wem tok. Oh, kon iku kok iso ngomong ngono. Buktine aku nduk njoba disuguh rengginang bareng. Alah alah rengginang remian ngono. Kok oh, isuk remeyan kon niku, Cil? Aku lak nang mburi nang wong wedok-wedok. Iya, ya. Bareng ana pojokan aku tolat toleh wah, ana jenang. Ana nggone ndukure piring. Iya. Bareng tak buka ae. Tak cewakot tibane duduk jenang. Lah opo, Cil? Ungkal. <laughs> Oh, ngono iku. Eh mulane nek njopo delok-delok dhisik. Lah ya wong ungkal kok dikek piring lah ngono. Untung gak sempal untumu kon iki. Mbo oh, anake wablek anake Markuwati. Ngene lho Cil, hmm. aku ya jane wisakno ndelok Markuwati. Nah ya apa gak tau duwe gawe. Hmm. Duwe gawe pisan gak sing buwu Delok apa terapi ketok sepi ae. Ayo riwa-riwi lak kon ambe aku eh. Nang buri yo gak ono daging-dagingnya panganane balak-balik mangan dikai mangan tepak yuten iki nyugui aku bareng tak sendok didik daging iki lha apa cah lah lah botokan simbukan ngono kuwi <laughs> sin aku sampean ngono ae kon niku cicil lho untung awak dhewe iki bom rono hmm. umum awak dhewe gak sampe bom rono ya apa mang mulo tambah sepi ngono kok duwe gawe lak ngono jenenge panganan kok iso simbukan krecoh Jemblem? kok maitu <laughs> wis sih opo gak maitu panjene soalnya wong gak tahu duwe gawe mesti bingung enggak anane nggih jemblem, dicocok nang mbek pipine yo <laughs> ngono iku sapa ngancok ae wah wah wis amar ka penyakite gabah wis kan sahur tau utang <laughs> iya penyakite gabah eh, wis kan sahur utangmu he eh? wis kan sahur utangmu dur wah gak urus nen eh, li pak nggih pak nggih kon mangkate nang omah tak kepethuk dikene Niku wong mantun bowo, karep kula nggih suru-suring ke kesanggriya sampeyan. Oh, mari bowo. <laughs> Hmm, nggih. Tapi lak wis ana ta? Mpun. Ah, lah kon je, ya apa gabae je? Hmm? Gabae yo. Gabae dari saged bayar ngenteni panene dele niki kula dolaken dele kula tokaken gabah. Lho, kono yo apa sembrono kono niku. Aku bilas ngomong sih. Hmm, nggih. kon iku yo nek gak iso ndang balekno gapah uta dhuwit sebab dhuwit ku ana anake ngono lho nek anake mboten nyaur lho disus sampe putune nek putune mboten nyaur kon dicakar ambek buyute lho ngono sik kon oh, lha tuwe-tuwean tok Oh, sing mesti ta ngomong iku, kapan sampe nyaur lak ngono sih. Panjang kula pikir sampe niku nulung, Mas. Lho, gak ono wong sosial kaya aku. Nggih, ono ngono niku. Mboten enten menyane. Utang sak black nyaur limang black niku Nek mboten enten sampean mboten enten. Ka ono pancene. Nolong sampean. Iya nolong pancene. Pokoke kula niki mantun derep panen kula akan sampean kula sawraken ngoten. Mm -mm. Mantun nggih ndelok sor mbrebes mili. Aja kuwatir <laughs> utang omane. Panen nyaur mane. Ngono. Sampean suge kula mbambu. Ngene lho cerek utang-utangane gampang iku nyaurmu ya kudu rikat. Padha hmm. ngono kon iku. nang wali ngene lho kon iku. Kon iki melok bolong disil. Lho cek gak ditagih kok. Oh, kon eh, iki. Nggih. Duwike engko sore terno, Dik ya. Nggih, nggih. Sebab jange digawe lunga ya. Nggih, Pak. Lah kon tanggal piro, Cil? si musti Cil? Oh, tanggal setunggal, Pak. Tanggal 1. Nggih. Temen lho kon. Wah Walah kulo selawase kali sampean pundi sih kula tau temen lho. Lho iya. Kulo Pun di tau bojok lho. Oh, tanggal 1 ya. Nggih. Kon yo ngono li nek engko sore wis kon Saurna nggih ben isuk rene mane utang mana tak kei. Eh, nggih nggih nggih Pak. Tapi aja lali nyep nyep <laughs> oh, Nggih nggih nggih. Lho ya. Nggih nggih. Masa hmm, oh, iki nyep-nyepe. Iya. Jajanane. Ya apa kok niku? Seeling ae mek jajanane. Nggih saiki rebo cukup tak tinggal nang markuat. Oh, kadang ngeri kata Iya lah nagih apa tuh? Oh, 50.000 rek. Wayahe kula hitung enten nek telung ewu telung atus telung puluh loro lho wah gak duit oh. wata wah mumpung durung rek kok duit tuh kan apa-apa gak senyal tak mau oh, bisa ini ini ini panjang uang ya apa ngutang nung berwanaan isak munu kaya jari nulung ngelili nah ya aku mana markuat diutang gak uru gak markuat gak nyekel duit duper berubah terus ya kok markapan. Cek ini pipine cek dewek-dewek. Wis <laughs> eh, mulai terus mulai aja. Iya, ayo. Saya. bapak iki. Diapakno, bapak? Ya denger-denger ya, Iya sakno anjene, Mak, nek ndelok bapak delok entah dengar, denger. Iku atarane angen-angen ku nek ditagi wonge ya apa? Mak biyen ngomong apa? Wis gak perlu kate rame-rame, bapakmu pancene kepengin dilemu wong. Bener peno anjene, Mak, sing salah bapak. Oleh pengalaman direwangi utang nyelang duit sing duduk-duduk diutang. Lah iki engko nek wong mrene ya apa, Mak? Gak ero aku, gak melu tanggungan. Lho ya aja meneng ae, wong ngono ngomong, bapak kok terus ya apa nek dilokno wong e, Mak? Geger-geger jenenge ana mantu, isin mantu nek aku. Iya yo Mak, tapi anjane sing kebangetan ngono bapak kok, Mak. Biyen gak utang utang-utangan duwe lah enak ya mari duwe gawe ayem. Nah iya, ngene iki ya apa? Awakku sampe kuru kaya ngene mikir utang. Pak, celun. ngopo ae kon niku wis sampean dengar-dengar lah apa pak mulai gak tengar dengar lak mikir no makmu iki lho apa emak oleh nyilik-nyilik natine wong lanang iku eh dewang-ewangin dendungo selamat tojo no alangan apa-apa duwe gawe dadakno tambah usrek Kak usrek apa wong peno gak tau nang omahe wong gak tau bowo akal-akal utang jagakno bubuan. Nang ngene iki apa sing gawe balekno? Ayo. Witno aku dhewe ya getun, Dik. Sing tak getuni gak ngopo. Lha apa sing sampean getune, Pak? Lah yo apa sing diarani duwe gawe kurang seminggu. Heeh. Mm -mm. sing pertama iki tak kandhani kon. Apa apa? Gaya iku njabani desa sing teko iku rong trek. Lah wis ta. Rong trek iku gak ketinggalan. Jange entek panganan beras setengah kintal pule limang kuintal entek dipangan daya rong trek saking akeh daya pak sing diarani brokoan yang ngono wong sak ngampung situk ganuk sing ketinggalan situk ganuk sing kecicir lu bareng donge guawe ganuk sing nyengungu ganuk sing dingus warek kenantrane nyantrane pak be sara-sara sen ngomong mbek bapakmu aku ya nek ngene iki omongan mbok kudu kok mburine montor ala nyatane ya wis kembang pok. Mun kok blak-balik kok nggunem kembang pok. Ya kala wujud, buktine apane atik. Iso ae mak iki, Pak. Embo. Mulane ta deloken ngene iki. Nek disalahno mak ya apa, Mas? Sajeke nonggo pinter ngrasani wong. Hmm. Alah. Pinter nyelatu bapak. Weh, saiki wis marang dele omongan peno, marang dele. tak Titenan, tak titeni omong peno. Iso tanggak nyaur. Wong niteni omong adik kedeli-kedelian. Dadi tempe aku niku. Mulu kok kaya kapuk gak jambu abang saiki areke. Wayah, wayah, hmm, wayah. lho. Adik paribatan. Alah gak kaget, omongnya bapak wis gak kaget. Oh, ngomong si eblas Mbak nono-nono wong ketok duwe kaya gak dahar, Mas. Ning nggo gawong turu mboten wungu, wungu terong. Oh, iya namongane ya wis kidule pandan, kidule pandan. Lah apa kidule pandan? Ya pacet, pacet. Eh, Soe mak iku Pak wis sampean ngalawae, Pak. Kidule pandhaan iku antarane. pandan. kidule pandan ku ya pajet aja omongan kena pancet wis gak kena dibuku Pak nggone eh. omong mrene ya apa sampean Pak wis menengo ae iku lak tanggungane bapak Rene kowe Rene Rene kita mau ngaku dhuwit iku Rene dhuwit swita sing 10 gawon hmm, sing saya ketak gawani dhewe aku mundur aku Wis mundur aja maju. Mundur. Delok iki wetengen mundur kecegur sumur. Hati-hati lho Pak nek ngomong ambek wong lho ya. halah. alah. Wis mlebu kok. Kuwate kok bae sampean dilolokno. Walah kuwatir ora bapak. Kon kok melok umek, melok usrek. Sinten niku? Nggih. Eh, kaban mlebu, Bang. Iya, ayo. Ayem mewah. Umare kaudanan. Cih. mari kaudanan. Iya. Tapi lak wis masang terop ta. Lah wis kawin oh, iki, Pak. Yo panjen aku percaya, Pak. Iya. Mangane nek ndelok aku dhewe, kene hmm. ku yo hmm. gak termasuk wong blater. Tapi umumnya di kampung kok termasuk wong blater. Lha ya apa, Pak? Git mulai cilik manggon kampung nek gak kenal wong lah ya keliru wah. Iya. Hmm. Sing tak herani lho, Kak. Apa? Aku liwat lapangan Juanda. Tak delok ana kono waduh ulem-ulem karat karit gak karan akeh. Kecicir. Iya. Wong sak kondolo sing nggone layangan panjeran iku git mulai jam 7 wisu sampai jam 4 sore iku rebutan arek cili-cili. Iya. Payur 1000. Wah, 2000. belarah Durung sing terminal iki. Durung sing ketinggalan angin lesus. Lon duwe kain ini kene sing nomor tatu ae sama nrimo ulem-ulemku. Oh iya. Polae ulem-ulemu ketera angin. Lho tadi iya. <laughs> tanpa dikekno ketera angin mesti dicukuk terus teko ya. Lah iya. kira-kira entek ulem-ulem pirang ewu wakon waduh saya ewu bang waduh ya akeh nek ngono iya angger kendaraan tak titipi <laughs> gak urung duitmu wis paling gak yo atusan ewu hmm, kewon oleh ngitung iya iki ngene wat iya ya aku njaluk sepuro barek peno dene apa peno duwe gawe aku gak iso tek apa? Wis ana arep-arep kon. <laughs> Ya sepurane sing gedhe, Wak. Iya, tak umani rengginang barang. <laughs> Wis aja repot-repot. Ngene lho, Wak. Hmm, hmm. Cuma aku yo cange baleni persoalan biyen niku lho. Oh, biyen. Iya, iku wis mari Oh, bener omongan biyen niku, Bang. Iya, iya. Iya, biyen ngono jaman biyen sik durung ono kaya bis. prau tu durung ana durung ana durung apa kosong kreta ampu apakku sama oh. piye ayo macam-macam iya malah nek kosong iku nek sing guandul warik cilik-cilik jaman cilik-cilikane wae dhewe dipecuti ambek sing ngusir teter teter iya eling ya sing dipecuti itu do arek liya iki sapa lakon dhewe kok ngambek kon oh, niku iso iso oh iya eh, eh kok mlakrak ngene pecut-pecut sujud sewa. Lha opo pen? Kon mosok lali sewa. Aku sik eling nek kon niku kancaku pan ket mulai cilik lak jenengmu mar kapan nah. Sik eling gak wali aku. Kon kok paling jeneng-jeneng sewa. Lho carine lali gak ikel wat. Kon nang omahku esuk-esuk. Iya. Terus kon mlebu omah iki Aku kon nampir neka, ah. wis hmm. aku menggok nang omamu mlebu bleng, lunggu kursi jebret. Iya. Terus lungguku gak tenang, obangi wa, obanengen. Iya, oh sikilmu gringgingen ta. Ora apa sing gelek ngetokno kursi apa bantuwi ngene sing akeh gemremet pating celok. Bang, ojo rame-rame. Oh, ah, Panjane tinggi tak ingu, perlu nih cek ngerikiti. ponokmu iku uh, ngomong amun kok pole nang blakar nang tinggi-tinggi ha pola ngono aduh wat aku ngomong musuh kanca gatik tebeng aling-aling terang-terangan ae wat pancen gak udan pan padang bulan pisan are kok mlakar udan udan sih wat lha nah, apa sih hey, eh, iki lho perjanjianmu iki lho Duit seket ewu Balik petung puluh lima ewu Nagih Lah ya apa waktu ni Gak kerasa Nek, kau nagih Eh adik kau ni gak kerasa ah. Nah saiki nek kau ngomong perjanjian Iya Lah iki Buku ni ya si ono Aku nyekel duit seket Terus eh, Lah iki tampan ono Nah, ya, janjiane. Iki sing 50.000. Lah iya. Lah sing 20.000, Wak. Eh, sarene aku gak nyekel dhuwit maneh. Perjanjiane omah lak kon cekel. Iya. Lah cekel omah. ngene wat Iyo. cocok karo isine perjanjian nek kon buyar gawe gak iso mbalekno dhuwit 75.000 iya nah, saiki kon kei 50.000 kepeksa mamu tak cekeli ya cekelen dhisik apane lho lak sak sirmu lah kon nyekel cagak eh tak tembok eh tak gentenge cekwon ngono Karmu ya apa sih wat kok mblakaknya nyekel-nyekel genteng wat? Lah perjanjiane lah nyekel ana kon. Iya, lah wis kon cekel durung. Lho. Wis ya kan. Lah iya ya wi. Lho kok wis lah duwe duwe sing selawi. Oleh ndi maneh selawi? Wis mari nyekel dhuwit, ku takon dhuwit selawi maneh. Gak eno. Gak mbok bayar. Lah opo? Oh, mamu tak cekel iki. Ah cekelen. Lho, asal gak kon bongkar ae. Lho tak bongkar tak bongkar. wang wong iki hakku arene lho lho lho kriwikan dadi grojokan pendek ku nate bongkar omahku lho lho temen kan tak lapor sing gak enggak lah kon kok paling ngono sih wat nah ya apa ngomongamu sip ngono arek sing sesep kok ngomongamu oh. omah iki tak cekel tak bongkar dadi cek buak ngono sih aku mau ada perjanjian bongkar-bongkaran apa lah ya tak nyekel omah Oh. Nyekel tok. la yo apa ban? Gak dadi tekku. Lho. Lho la nek ngono bojo alus. Saiki ngene wat. Nek kon srekalan wong kampung ana lurah. Tak repono nang lurah. Ayo nang lurah. titik ini mikir penduduk koyok ini lah iya aku tadi lurai kok cik kani ngayani lah perasaku lura-lura liane kok sak bendina iku daya mesti ana ya njaluk surat ya dodol karangan dodol rojo koyo enggak bareng aku tadi lurai saksuwene durung tahu ana medayu rene perlu apa ta apa ngono enggak antarane nek jange laporan rene ku kesasar pe nang lurah liyane pe kok gak ngerti ya ah, kok gelem dibodohi ya masyarakat yo gak gelem iya sak aku lan tapi perjanjian perjanjian sih salah masuk aku lak kon sih salah ngono perjanjiane ngomong ngono ngene lurah hmm. oh eh. eh. Terus kula pun niku gak tahu mlebu nang pendopo, mlebu nang pendopo, gak tek kula nuwun gegeran. Lah mosok pantes ta kula niku pun gedhe tuwa dibujuki kali Markuat niku. Sing bujuki Markuat niku. Kono aja bujuk antara. Lah kula mosok bujuk, lak netepi perjanjian Agus Lurah. Kok adik perjanjian ya, Gus? Lho, ngoten. Kula niki nyelang dhuwit markaban 50.000. Nah. lah janjine markaban kula kengken balekaken 75.000 ngono ah? hmm. nggih mm. terus ngomong yeah. aku gak iso balen gek 70.000 ban 75 oma ku cekelen hmm. perjanjian tertulis kula nggih purun mantar perjanjiane mangane ndika putusi nek ndika mbok saged mutusi persoalan iki ra ndika kula lereni atuh Eh ngancam koni ya. Ayo ya napa? Ya apa rek wong durung-durung diurus wis diancam lurah kate dilereni. Lah perkara kaya ngeten ini. Ki ngene. Aku lurah. Hmm. Nek gak iso mutusi persoalan iki lak percuma aku kok dadek lurah ya. Hmm, hmm. Nggih. Hmm. Tolong ndika wujud. Ya apa? Hendika eh, usut. Ada nih lintrik ae kon niku. Ngomong aja cemplang-cemplung nok pendopo kelurani, ngerti ya? Nggih, hmm. Gus. Dadi kaban sing utangno dhuwit ake 50.000. Okay. Iki perjanjiane. tak wocoe ya. Nggih. Markuat utang dhuwit markaban ake 50.000 rupiah. Cocok nah. Mari gawe kudu nyaur 75.000 rupiah. nggih. Nek markuat gak iso balekno dhuwit iku mang Omae markuat dicekeli markaban. Ah, lah mun cocok ta? Nah, nah iya. Napa? Niku kan nyekeli omahe kula sepambesaken balaken 75.000. Lah ngoten ta? Tibane Markuat wis nyauri dhuwit nang awak. Ampun cuma 50.000. 50.000. Lah kurang selangkung arane ora. Kurang selawe. Karepmu gak trima. Mboten trima. tapi ndelok perjanjian iki kon kudu nyekeli omahe Margua. Nggih, wis kon cekeli. Lho, mengko cekeli aja bongkar mboten oleh. Lah ningali perjanjian masa enten bongkar-bongkaran. Gak ono. Lah nyekel tok. Nyekeli. Lah. Tapi oleh barek Margua dicekeli. Ah, salah napa mbon angsal? Lah mar kapan? Wis rumangsa nyekel ya memar kuat. Ampun. Lah wong wis ngene yo repot rene. Kon niku yo opo? Lah nggih. Ane kula salah nggih niku salah. Tenang, oh, tenang. Aja nakal-nakal taban. Ban. Lho, kula napa kula nakal? Lah nek wis rumangsa kon wis nyekel ya oh, memar kuat, lah lah pokoke napa rene Niku nyekel tok. Lah ya apa? Titik niku maksud kula. Apa? Kula nyekeli niku nek mboten saged balekaken 75.000 mar kuat, kula pek. Oh, tegesan ah. anakan iki. Nggih. Iki salah kon. Sepisan kon ngutangno dhuwit ati anakan. Nggih. Kon gak duwe izin. Ati gak duwe pajak. Boten. Iki salah. Nek perkara iki tak gawe gedhe, tak langsung nokon nang pihak sing berwajib mesti kon kena pengajaran. Lho, lah kok ya? oleh kesasul berwajib sih ora? Gak ono ceritane dhuwit manak iku gak ono. Nek nulung ya nulung sak bener. E. Oh niku mboten manak kok niku nyep niku. Nyepenyep iku padha ae. Ya. Lah sak balik ya ngono. Nggih. kuat? Nggih. Ojo gelem utang dhuwit sing manak. Ngerti ya? Anane wong duwe dhuwit diutangno, iku sebab sing utang gelem mergo murih anakane hmm. lah hmm. nek sing utang meksa sing duwe dhuwit ya tambeng ae utangno ngerti ya prasa kula delek dhuwit hmm, e sing majer majer mawon padane kono bisa kono majer ya oh dados niki kula niki termasuk salah, ya ya sak niki ngeten mawon Murid kula niki seduluran kula kalih Marco Watno mboten pedhot. Heeh. Mm -mm. Kalih ndika nggih sae mboten yeah. nek kula niki dituntut ngene Bapak kepolisian nggih. Heeh. Mm -mm. Arto seket tahu tapi yeah. mantu ngoten kulo nih, buat ngelaku akan duit malir lah. Ya balik no, tak saksek nih. Ampun, ini kena apa kulo beton ini kena apa? Kulo gembol. Ini kena apa? Wis agap saya iki ateges kon nulung barek marguan ya nek dhuwit 50000 wis dibalekno nang awakmu janjane kon nyekel yo mah dadi markaban cekelan omah